Išeimo knyga 19 skyrius. Trečią mėnesį. Po to, kai išėjo iš Egipto, Izraelio vaikai tą pačią dieną atvyko į Sinajus dykumą, nes jie buvo išėję iš Refidimo ir atėję į Sinajus dykumą. Ir atėję į Sinajus dykumą, apsistojo. Jie pasistatė stovyklą ties kalnu ir Moze užkopė ant kalno pas Dievą. Viešpats pašaukė jį nuo kalno, sakydamas, taip sakysi Jokūbo namams ir Izraelio vaikams. Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jūs lyg ant erelio sparnų ir atgabenau jūs prie savęs. Taigi dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, būsite ypatinga mano nuosavybė tarp visų tautų. Man priklauso visa žemė. Jūs būsite man kunigų karalystė ir šventa tauta. Šiuos žodžius kalbėk izraelitams. Sugrįžęs Moze sušaukė tautos vyresniuosius ir jiems pranešė viską, ką viešpats įsakė. Tada visa tauta atsakė, visą, ką viešpats kalbėjo, darysime. Moze perdavė tautos atsakymą viešpačiui. Viešpats sakė Mozei, aš ateisiu pas tave tirštame debesyje, kad man kalbant su tavimi, tauta girdėtų ir tavimi tikėtų per amžius. Moze pranešė tautos žodžius viešpačiui, o jis tarė Mozei, eik pas žmonės ir pašventink juos šiandien ir rytoj. Tai išsiskalbė jie drabužius ir te pasirengė trečiai dienai. Trečią dieną aš nužengsiu ant Sinajaus kalno, visai tautai matant. Nužymėk ribas aplink kalną ir įsakyk žmonėms, kad nedrįstų lipti į kalną ar paliesti jo kraštą, nes kiekvienas, kuris palies kalną, numirs. Kas palies, tas bus užmuštas akmenimis arba pervertas strėle. Nei žmogus, nei gyvulys, neišliks gyvas. Išgirdę ilgą trimito garsą, jie te priartėja prie kalno. Moze, grįžęs nuo kalno, pašventino žmonės ir jie išsiplovė drabužius. Jis jiems tarė, Būkite pasiruošę trečiai dienai. Ne vienas ten nesiartina prie savo žmonos. Trečiąją dieną rytui išaušus greudėjo perkūnija ir žaibavo. Tamsus debesis apdengė kalną ir pasigirdo labai stiprus trimito garsas. Visi žmonės stovykloje pradėjo drebėti. Mozė išvedė tautą iš stovyklos susitikti su Dievu. Jie sustojo kalno papėdėje. Visas Sinajos kalnas buvo apgaubtas dūmų, nes viešpats nužengė ugnyje ant jo. Dūmai kilo tarsi iš krosnies. Visas kalnas smarkiai drebėjo. Trimito garsas vis stiprėjo. Moze kalbėjo, o Dievas jam atsakinėjo balsu. Viešpats nužengė ant Sinajaus kalno viršūnės ir, pasišaukęs Mozę ant kalno, jam tarė, nulip žemyn, įspėk žmonės, kad nesiverštų norėdami išvysti viešpatį ir daugelis jų nežūtų. Taip pat ir kunigai, kurie artinasi prie viešpaties, tegul pasišventina, kad viešpats jų neištiktų. Mozė sakė viešpačiui, žmonės negali užlipti į Sinajaus kalną. Tu mus įspėjai nužmėti ribą aplink kalną ir pašventinti jį. Viešpats jam atsakė, nusileisk ir grįžk su Aronu. Tačiau kunigai ir tauta tegul nesiveržia prie viešpaties, kad jis jų nesunaikintų. Moze grįžo pas tautą ir kalbėjo jiems.